Hala, hemen gira bai honan, gurekin eh, Laura Irigarai azkarateko hautetxea, beraz, eh, ze eh, lohtu duzie engantean blokatzea? Hala, be, uh, inkantak blokatiak izan dira, uh, gu behirian uh, eh, gaizki ikusten genituen enkante horiek behaz, uh, be, bai pozik eta ikusi dugu bat jende gure kontra zartzeko, eta behaz uh, erriak jana zuena, erriak argiki jana baitzuen joaiten zela inkantetat, eta bere parian zirenak be, bere kontra izan zira, ikusi dugu bat jende erriaren kontra inkanteta joaiteko, beraz gertatzen altzen oberen zen uh, inkante horiek uh, gelditiak ala gertatu da, jendea mobilizatu da, gaia sobera garrantzitsua baitzen utxe egiteko, eta behaz, be, irailera pusatuak dira. Hor bat, ilaite eh, bat jakinean ginela fera hortaz, hor bat ditugu beste hilabete batzu eh, belan egiteko, bai laborariekin, bai um, be familiarekin, hori dut eh, familiak okanduela erriko etxetik eskaintza hon bat, eta orain badugu dugu hilabete batzuin be, EPA ebe eh, hori berriz emaigainan gainan eman, eta ebe eh, horiek eh, onartu hartio. E, behar dute senditu egiaren indagetik bai eta autetxen indagetik, ez dutela beste aterabideik. Hori da aterabide susena, eta ara, bo, orain baitugu hilabete batzu, horren plantan baitiko. Eguna nora pasada goizuntan, janguratiak eta azkenean... Ba, badu hilabete bat, janguratiak girela, gira galdera gaia ikasten dugu, nola pasatzen diren gauzak, inkantena, ebe, eh, dena inada da gaizki pasatzeko egiaren zat, dena egina da presioak igaiteko, eta ikusi dugu eh, eh, lehen lota bai honako apartamendu batzen eta ingurian genituen abokatak ahituak ziren ze joan zen. E, ara, argiki gaiten dute, bai, esala hortan inkantetan gertatzen dena, espekulazioa da, me, astero, eta... Mm, Eta behaz horrek eh, ere esain aleiten zaukun gainateko lotetan, beraz azkarateko lotetan eh, gauza bera izanen zera behaz e, eh, ara. Eta ze jendea hasi da uiuka eta... Bez, guk baginuen maila bat, maila ebe, egoki bat, presio egoki bat zuekin, eta senditu delarik gorea abian zela, jendea hasi da uiuka, salmenta blokatzeko, eta, eta gainerateko... Mm, ebe, audientzia e, gelditua izan da. Bulta baten burian, e, eh, paitegiko judeak edo eh, deliberatu du e, pusatuko zuela inkantena. Zein zentzen, kesua, Be bai, kesua da, uh, espekulazioaren kontrako kesua da. Uh, inkanteak horrentzat hor dira, eh, presioa finkatzen dute, eta hor dira, eh, ez dute mugarik, hor dira presioak igaiteko eta igaiten dira. norbait badeno igaina eta eskoalerian gaur egun badakigu, badela beti norbait igaina azteko. Sobera gora abian dira. Zeritu zire beste abokatak aspertuak zirela edo? Batzu bai, batzu ez. Eh, ba, nik haitu ditut uh, abokata batek... Eh, Ebe, eh, baizik eta violentzia, eh, hauzko violentzia eh, zen uh, suportable eta hola, beste batek egin dauta, hemen din behar da, astero zen, eta astero hemen hori gertatzen da, presioak biziki gora abian dira. Bez horiek ere oartzen dira, eta hor, lehen, lehen lota hori jonden joan den bezala bai honako apartamendua, aja imobilie batek du erosi. Eta baziren eh, nik gibelian banuen emazte bat, bon, eh, pertsona ez niz gehiago egon baina pertsona normal bat, jiten zena, la, apartamendu bat erosteko, fite gain ditua zen, eta gero gaiten zuen, ahitzea, zela, ze presio joiten zen, zen, eta berak bisitatu du apartamendu hori, eta gaiten zuen, etzela, inundanik presio hortan erosteko maneraik. Bez, bai, badara zo bat, eta kesua hortik heldu da. Beraz, jakin duzie horiek eh, abokata horiek hor eh, ziren edo entzun dituzie, zurumuruak edo... Ez, gero guk ba egin dituen ere uh, erriko batzu, hor zirenak, horiek ere behara. Uh, guk aski dugu erriko etxetik uh, erria abian da inkantetat, uh, abian bat inkantetat, erriaren kontra abian zira inkantetat, horien guk emaiten dugu hain zinean espekulazioaren kontrako taktika batean girela, proposatzen dugu prezio bat espekulazioaren kontra, eta erritar batzuk ez dute ulertuko, erraiten dute, eh, bai, mehola bedean errian geldituko da, bai, baina abiantzira erriaren kontra. Baina dira erritarak ere barnean, eh, erriko etxak atxikiko du, eh, bururaino, burura ino, aldieno, ara, ez ginen besteik egiteko, ez ginen besteik egiten ara, burura eginen dugu, eta orain baditugu labete batzuk gehiago. Hala, eta beraz, eh, jandu zuele, nujatsa behar ba, egitar horien ganaz behiz joitea, eh, mintzatzea. Bo, hasiak gira, iraite hau eh, aski gogoja izan da, eh, gero eh, jendea ere blokatzea da bere ideietan, zakit tuko den, me, bon, bai, segituko dugu, me, bon, uh, gauza indizek izan dira, orain... Horain, eh, guk ez dugu deus gehitzerik ere, haiko eh, gira, inguruka, inguruka, agian eh, lasatuko dute, agian zentzatuko dira, badute zentzatzeko hastia ere, ez gira hor biegunez ideiak aldatzeko, baina bon, horiek ere menturaz ikusi dute mobilizazioarekin eta jendeak zuen kesuarekin ebe, arazoaren parte direla, eta agian, agian ideiak aldatuko dituzte. Gerriko etxak ez du ideia aldatuko, segituko du berean. Hala, eh, gitarrak ba, baita ere, baitira hor barne hartan, hain txor, eh, promotore batzu horien eh, komentitzeko edo zailago izanen da? Ah, promotoreak eh, ez ditugu mintzatzen, ez dakigun hor diren, hor, inkantetan ere ez ginakien nor etortzen zen, azkenean hain zinetik ez dituz zautzen klientak ez duzu egiten, lan hori mintzatzeko lan hori ez da egiten, ala inkanteetan da abian da nahi dina eta jotzen du nahi duen bezala. Uh, eh, ba, egitarrak itugu, horien argumentu bat da ere, bai, mekanpokoak batek basten badauku, bai, be, eh, ez, egiak du erosi behar, uh, itzultzen alduzu arazoa alde guzietat, egiak egindu eskaintza bat, eta egiak du erosi behar, uh, aizpia etxaldea. Eta nola egiten da beraz motorek ez eh, ez hobiltzeko? pikatu erriko etxe abian dela erosle eta ebe, eh, mobilizazioarekin erakutsiz eh, egiten dutena ez dela normala. Ez dugu beste biderik ukanen, einen dugu burur arte eta azkenean gertatuko da gertatu dena, gertatuko dena, baina ez dugu beste biderik. Eta beraz bai, beste proposamen bat egin helarazi jabeak? Proposamena ez da aldatuko. Proposamena badute, horiek guai eh, onartzea. Beraz, eh, egin dugu irailaren zortzian, ageriko badira hilabete zonbaitzu, e, irailaren zortzia arte, ba behiz egin beharko duzi egunat. Ebe, ez bat dugu lortu nahi duguna e, behiz irailaren zortzian, eta espero dut edo gu izanen girela egia, izanen dela bakarrik e, inkantean erosle, edo e, behiz eblokatzeko biderik izanen dela. Eta entzuten dira, beste beste uh, aterabide batzu edo beste ekintza batzu, eh, aipatua izan da, arbonaren kasua, holakoik entzuten da? Bai, Eh, Horra, ipatu dutelarik eh, bon, blokatu da uh, eh, oiuka hasi bai gira, audientzia zuten segitzen al. Hortikat erran duten bezala dutenek, uh, improbisak eta zen, eta orain ez da deusaintzine ikusia, horari gira ez ginakien ea lortuko ginoen ez giberatzen, blokatzen, bo da blokatzea, orain be, gainateko dena da, uh, egoera ahi batzuetan gira, baina uh, da, egoerak behiz uh, ager eta hau ez da utxegin behar, hau behar da blokatu, beste naz, eh, beste batzu izain dira. Eh, afera, aizpiako aferaren uh, da ana ez direla hitzen, badu ogoi urte ez direla hitzen eta atse mandute manera hola bukatzeko. Bon, Guk erraiten dugu ez dela uh, manera bakarra, zenta azkenean bi dira bakarrik, eh, ana ajeba bat, badira endivizioneak eh, komplikatuagoak ere Euskal Herrian, Horion, uh, eh, bon, gira bestera againa diten, eta zenta irriskoa da bestera, bada, hainitzen divizione Euskal Herrian, eta guztua ardezaten uh, eh, manera hortan bukatzea ere.